Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui la música de la banda Gone West. Headed out to California Gone west to see the sun There's a fortune here if you got time But I found mine Buried in the golden hair she spun Sailing off to search the island something new. Found Pontiolo and Wave Riders, but chose neither. Pick the sweetest sugar cane. Young West és una banda de country pop and de folk pop eh, fundada a Nashville, a Tennessee l'any 2008 i composta per Colby Caleb, Justin Young, Jason Reeves i Nelly Joy. Van fer el seu debut com a banda al eh, Grand Ole Opry. Van firmar per al segell en discogràfic Triple Tigers i van realitzar el seu àlbum de debut Canyons, que estem escoltant en el programa del dia d'avui, el dia 12 de juny de 2020. És la música de Gone West. haven't stopped thinking about you. Has it really been this long? Two years in an ocean between us, and I don't know where it all went wrong. I know I could have kissed you harder, yeah, you could have followed through. Should have talked a little bit softer, but we meant every I love you. I don't know what this is or what it isn't. Una banda, un quartet format per dos nois i dues noies eh, que ens arribaven eh, després eh, de formar-se per seguir el tour d'en suport de Malibu Sessions de la formació K-Lats, una banda que es diu Gone West perquè tots els seus quatre membres ens arriben des d'estats, alguns des d'Iowa, de Texas, Califòrnia, Hawaii, a l'oest de Tennessee, d'aquí el nom que ens aportaven aquest Gone West. Aquesta va ser la inspiració per la cançó autobiogràfica música de la banda, que ha estat la primera que escoltàvem, el senzill d'èxit de la formació, que es titula com ells, Gone and West. Tots els membres d'aquesta formació han tingut experiències prèvies en la indústria musical com a artistes d'enregistrament, i també com a compositors. Eh, Kelat, eh, com a membre i guanyador d'un Grammy, amb aquell eh, artista que va triomfar en el món de la música pop. En Young com a artista a l'escena musical del Hawaii Riff com a compositor d'alguns alguns dels eh, senzills més importants de Keylat i també com a artista independent i Nelly Joy com a part del eh, duo de música country de Jane Dear Girls. Música asleep, but I don't feel it at all. You're like the wind rolling in on a summer blaze, lazy river in the rapids I race. Just a minute laying next to you, and time stands still. You make me. les veus eh, perfectes eh, amb una harmonia total d'aquestes dues eh, parelles musicals, una d'elles no, una d'elles també és parella a la vida real. El seu EP de presentació Tides en va ser realitzat al mercat discogràfic el 18 de gener del 2019, arribant al número 7 de la llista de Billboard Seekers Album Chart i també el número 17 a les llistes d'àlbums. What Calvin va ser realitzat a les emissores de ràdio el 2019 com a senzill de debut de la banda d'aquest àlbum Canyons que havia havia arribat al top 30 a les emissores de música country. Una de les crítiques més bones eh, va ser la que eh, es va portar des de Nashville Lifestyles Magazine en Luke Levinson, que van dir que això era una balada mm, de les més boniques que havia escoltat en la música, en la història de la música country. Canyons, aquest àlbum que avui estem repassant i escoltant de la mà de Gone West, en va veure la llum el 12 de juny de 2020. I des d'aleshores que continuem gaudint de la seva música i de les seves eh, cançons. It's rolling with the